kaze muri ano makuru yo kuri uwa gatano yo mu kirundi nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza yari ifatikanije kuri uyu wa kane n'abenegihugu bo mu makomine ya Nyamurenza na Mwumba mu bikorwa by'iterambere bikaba byari bijyanye no kuvanga isima umusenyi n'urucekeri rw'amabuye byo kubaka inzu y'ibiro bitandukanye by'inyamurenza hamwe n'ishure shingiro ry'igorofa ry'ibuye muri komine mwumba nawe muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye ahanura abanyagihugu ko mu gihe cyose hari umuntu anyurujwe cyanke afashwe n'abantu atari abapolisi ko abo banyagihugu boca bakurikirana iyo modokari mujyanye gushika babonye aho imushikanye idonidi ndasubiriye kuba ramutsa nongera ndabaha n'ikaze umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yarifatikanije kuri uyu wa kane n'abenegihugu bo mu makomine ya nyamurenza na mwumba mu bikorwa vy'iterambere bikaba vyari bijanye no kuvanga isima umusenyi n'urucekeri rw'amabuye vyo kubaka inzu y'ibiro bitandukanye y'inyamurenza hamwe n'ishure shingiro ry'igorofa ry'ibuye muri komine mwumba ni nkuru ya mugenzi wacu juvenal barenga ibikorwa vyo kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu petero nkuru nziza byiza yabihereye ku musozi wa gicu muri komine ya nyamurenza yo mu ntara ya ngozi aho yifatikanije n'abenegihugu baho mu kuvanga isima umusenyi n'urucekeri byo kunora inzu izokorerwamwo imirimo itandukanye ngo hakazoba harimwo n'inzu yo gusomeramo ibitabo n'ibijyanye n'imico nk'uko rero umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ubuhinga nsabiyumva gerard yabitumenyesheje iyo nyubakwa izotwara uburyo burenga miliyoni ijana na mirongo umunani z'amafaranga amafaranga y'amarundi ngo yubatswe n'abenegihugu hanyuma umukuru w'igihugu petero nkurunziza baterera isima amabati hamwe na fera beto avuye aho umukuru w'igihugu petero nkurunziza akaba yaciye aja ku ishure shingiro rya buye riri muri komine ya mwumba aho ifadikanije n'abenegihugu kandi mu kuvanga isima umusenyi n'urucekeri ryo kubaka ishuri shingiro y'igorofa rigizwe n'amasomero cumi twaranakurikiranye abakora uruganda rwa magendu bashika icyenda. muri abo batanu ibyabo byaratunganye haraheza eh, haravamo amafaranga y'amarundi angana hafi miliyoni ijana na mirongo inani na zine mu gihe bane nabo ibyabo tukibandanya kubisuzuma neza leonard sentore amenyesha kandi ko muri uyu mwaka wa 2017 ikigobera cumi kigiye kuza kiratoza ikori ritangwa ku nzu zipangishijwe icyo bita imporocatif no bunyene mwumviriza nashaka kuvuga cerekeye amakora ava mu gukodesha amazu Ko kuva ubu agiye gutozwa n'ikigo oberi mu gihe mu mategeko yahahora ayo makori yahora atozwa n'amakomine canke n'igisagara cya bujumbura bikaba rero bitekanije ko ibice mirongo itandatu eh, bya azova muri ayo mahera azoja mu makomine ibice mirongo ine nabyo eh, bikaja mu kiga cya leta tukamenyesha neza yuko n'ibirarane by'ayo makori nabyo nyine bizotozwa n'ikigo obr ni ukuvuga yuko iryo kori rero rizosubira gutangwa eh, muri meri canke mu makomine umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye ahanura abanyagihugu ko mu gihe cyose hari umuntu anyurujwe canke afashwe n'abantu atari abapolisi ko abanyagihugu boce babimenyesha abapolisi canke ngo bagakurikirana iyo modokari iba imutwaye gushika babonye iyo ishitse canke mbere ngo bakandika imparati zayo kugira vyorohere abajeje umutekano gufata abo baba batwaye uwo muntu ibi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye akaba yabishikirije mu kiganiro haye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane kurikira Ferdinand niyo nkuru muri ico kiganiro Petero Nkuru yamenyesha ko abanyuruza abantu kenshi baza bigize abapolisi canke abakozi b'iperereza hari abantu baza bakakubwira yuko ngo ari abapolisi canke abasirikare bakunze kuvuga ugango n'abakozi bo mu rwego rw'iperereza bakakubwira n'amazina y'abakozi bakora hariya mugabo atari eh, bagashaka kubwira bati uwe turagufashe dukurikire bagashaka kujana ahantu hatazwi hanyuma bagaca baterefona abantu b'iwabo w'uwo muntu ko aba yaba babwiye bakoresheje kandi telefone yiwe bakamubwira baramubwira bati utazanye amafaranga aya naya umuntu ntimurekure mu bijyanye n'ubwobwizi bwa nabi bwo kunyuruza abantu umuvugizi w'igipolisi aratanga impanuro z'ukuntu abanyagihugu bo kwifata impanuro rero twotanga ni uko bwa mbere hoho tubamenyesha yuko abapolisi bafite uburenganzira bwo gufata umuntu uwo ari we wese aba aronderwa n'ubutungane ku byaha aba yagirizwa canke umuntu wese aba ariko arakora icaha iyindi mpanuro ni uko aho kuza kuvuga ngo umuntu kanaka ngo twamubonye ngo atwawe n'imodoka ngo yigendereza ngo y'igipolisi nimeze uku n'uku n'uku n'uku bagaca baza kubyandika kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi abantu basabwa guca bajya kubibwira polisi n'iyo modoka barashobora no kuyikurikirana buke buke canke bakandika inomero zayo ubundi burusha bwibonekeza aha mu gihugu n'ubusuma bujyanye no kwiba ku ruyeri naho nyene umuvugizi w'igipolisi avuga ko ababikora biyitira inzego z'igipolisi n'izigisirikare kabiri ni ibyo ubusuma bwibakuruye bimwe bita esipokeri mu rurimi rw'igifaransa nabyo ukungene bigenda haraza umuntu akakubwira yuko ari umusirikare aherutse kuva muri somaliya kandi ko ahora ari Eh, ujejwe umutekano w'umuntu atwara ingabo zose zo muri somaliya akakubwira yuko yamubwiye yuko bagiye kurwana n'aba arishababu ku mafara ku masanduku y'amadorari ngo hanyuma uwo muntu atwaye izo ngabo zose ngo acara bahangwa iwabo ku masanduku ngo rero ngo baciye bayazana bagarutse mu burundi ariko ntibazi neza yamubwiye ko ngo atazi neza uko nyine bayarabaye amadorari ngo ntazi neza yuko ngo iyo barayukuri turashaka mufashe rero kugira ngo amurabishe ko barayukuye mwemenye yuko hari amadosiye mirongo itatu ajanye no kunyuruza abantu ari mu butungane bikongera bikitabwa n'imigwi yose harimo abanyepolitike abadaharanira ibyicaro bya politike n'abandi twasanze ari byo byateye intambwe imwe iboneka muga dusanga bimwe bikunda gukorerwa hanze bihagarikiwe n'uwahoze arongoye igihugu cya Tanzania Benjamin Mkapa dusanga byaracerewe arico gituma rero twifuza yuko ibi biganiro bihagarikiwe n'uwahora arongoye igihugu cya Tanzania Benjamin Mukapa nabyo vyoheza bigatera intambwe bigashika ku rugero ibiganiro byo ngaha mu gihugu byari bigeze turashigikiye yuko perezida mukapa asigurira abatamwumvise ahagaze yuko ikibazo cya manda ya perezida nkuruza atari cyo kandi ko inzego zirongoye igihugu cy'u Burundi uyu munsi ari inzego zemewe n'amategeko ari inzego zubahirije ibwirizwa shingiro mugabo icyo twe tubandanya duharanira gushika uyu munsi nuko ivyo biganiro bitosura kubera hanze mugabo byobera ngaha mu gihugu perezida mukapa agaheza akaza akabikoreshereza ngaha abarundi bakaza bakamufasha abarongoye ubugemugi bakamufasha tugaheza tugategurira hamwe amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abanyepolitike bahungutse cyabaye igikorwa ciza kubera barabonye yuko bari barahenzwe icyo rero dusaba n'abandi ni uko nabo nyine babona ko bari mu nzira mbi ukugwa si bibi ikibi no ugaherayo twoshima yuko boheba iyo nzira yo kurwanya igihugu cyabibarutse bakitaba akamo k'umuhuza bakaza tukaganira tugategura amatora meza y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nayo mu mugambwe efinere iragirya gahuture Remy Habimana Pasteur awurongoye amenyesha ko ibyo bivugwa na Serge Nsabimana umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire y'ibihugu n'agateka na muntu aho amenyesha ko n'ibindi bihugu bishobora gufata ingingo bene iyo mukurikira ingingo ingingo isanzwe kuko umukuru w'igihugu mushasha aherutse gutorwa gutuma ko abaserurira ruguciwe hanze kugira babonane kandi byaraboneka kuko twagiye iyo amatora abaye hanyuma agatsindira uwundi hariho n'abashobora guhora baca bataha imbere y'uko babahamagara ivyo twageze kubibona ngaha mu ntango y'imyaka mirongo icyenda ah, mu burundi muri clinton yarahejeje gutorwa umuambasaderi yari ngaha yarasigaje nk'amezi atandatu umugabo yaciye atahuka muri amerika kuko yari uwo umurepire batabibona kumwe n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kirashobora kubigira nayo ngo kubona hari abarundi baherutse kwizegwa bakajya mu nzego z'ishyirahamwe mpuzamakungu one ngo ni ikintu cyiza kuko bitera iteka igihugu cyacu serge nsabimana agasaba ubushikira ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu kubakurikiranira hafi kugira ngo abo barundi bagiye guserukira igihugu muri urwo rwego bazokorere inyungu z'igihugu cyacu birinde kuba ibikoresho by'abandi n'ubunyene Serge Nsabima ibyo ni ikintu ciza cyane kuko urabona mu nzego zawe ni no muri ajya amashami yayo harabamwo abantu bo mu bihugu bitandukanye bakorayo n'iteka ku gihugu ko biba kandi hari ibibanza byinshi ari leta ari igihugu gitanga abo bantu kugira kibahe n'intumbero kuko nabo nyene baba ari nk'aba Ambasade nk'abaserikizi b'ico gihugu urumva birakenera kenshi barasaba igihugu bagihaye n'intumbero n'umuntu baba bashaka uko ameze igihugu kikamutanga kikamurungika rero igihugu kirakurikirana abarundi babariyo kuko ni cyiza ariko icyo twagiye tubona ni uko habaye kuko mu gihugu cacu c'uburundi mu gihe burimwo ko twaragiye tubona ko hariho abantu abantu bamwe bamwe bakora mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibihugu bimwe bimwe bikomakomeye bidafise